บุ๊กทูเก้าสิบแปดกซนซกิสดกซนซกิสสันธานซ้อนสันธานชฟต์บาลัชลาร์ชิฟต์บาลัชลาร์ การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป Seyahat gerçi güzeldi ama yorucuydu. seyahat gerçi güzeldi ama yorucuydu รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป Tren gerçi dakikti ama doluydu. tren gerçi dakikti ama doluydu โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป Otel gerçi rahattı ama pahalıydı. otel gerçi rahattı ama pahalıydı เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ O ya otobüs ya da trene binecek. kendisi ya otobüs ya da trene binecek เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า O ya bu akşam ya da yarın sabah gelecek. kendisi ya bu akşam ya da yarın sabah gelecek เขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรม O ya bizde ya da otelde kalacak. Kendisi ya bizde ya da otelde kalacak. เธอพูดทั้งภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ O hem İspanyolca hem de İngilizce konuşuyor. O İspanyolca hem de İngilizce konuşuyor. เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน O hem Madrid'de hem de Londra'da yaşadı. O hem Madrid'de hem de Londra'da yaşadı. เธอรู้จักทั้งประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ O hem İspanya'yı hem de İngiltere'yi biliyor. O hem İspanya'yı hem de İngiltere'yi biliyor. เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย O sadece aptal değil, aynı zamanda tembel. O sadece aptal değil, aynı zamanda tembel. ธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย O sadece güzel değil, aynı zamanda akıllı. O sadece güzel değil, aynı zamanda akıllı. เธอ ไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย O sadece Almanca değil, aynı zamanda Fransızca da konuşuyor. O sadece Almanca değil, aynı zamanda Fransızca da konuşuyor. ผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ Ben ne piyano ne de gitar çalabiliyorum. Ben ne piyano ne de gitar çalabiliyorum. ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอชและแซมบ้า O ne vals ne de samba dansı yapabiliyor. O ne vals ne de samba dansı yapabiliyor. ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Ne opera ne de bale seviyorum. Ne opera ne de bale seviyorum. ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น Ne kadar hızlı çalışırsan o kadar çabuk bitirirsin. Ne kadar hızlı çalışırsan o kadar çabuk bitirirsin. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Ne kadar erken gelirsen o kadar erken gidebilirsin. Ne kadar erken gelirsen o kadar erken gidebilirsin. คนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจค้านขึ้นเท่านั้น İnsan ne kadar yaşlanırsa o kadar rahat oluyor. İnsan ne kadar yaşlanırsa o kadar rahat oluyor.